يقول رحمه الله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب Yəni, Buxari rahiməhullah o vaxt ki, gətirdi ki, Peyyambər sallallahu aleyhi ki, əsr namazını tərk edən aqibəti nədir, ki, malın ailəsini istəyən kimidir və s. və s. İndi Buxari burada bəyan eləmək istəyir ki, axırıncı vaxtı haçandır və əsr vaxtının, xüsusən axırıncı vaxtını qeyd edir ki, bələ olmasın. Və burada rəhməhullah Əbu Hureyra rivayətində deyir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əgər sizin biriniz günəş batmamışdan qabaq bir səcdə çata bilsə əsr namazından və həmçinin süb namazından bir dənə səcdəyə çata bilsə günə çıxmamışdan qabaq artıq namaza çatmış kimidir. Hə, bir səcdə. Burada rahimehullah yəni gətirib bu rivayətə Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhu. Və lakin İsmaili e, bu hədisi rivayət edəndə orada gəlir kim bir rükətə çatsa. Həqiqətən namaza çatmaq üçün gərək birinci rükətə çatmaqdır. Əgər birinci rükətə, mərhəm qala, əgər birinci rükətdir, ta ki, dayanmısan, getdin rükuya, bu vaxt məxrin azı çıxdı, çatdın namaza. Əgər çıxdı, sola getdi rüküyə, birinci rükətdə. Az namaza çatmadan. Amma birinci rükətdə əgər çatsın rüküyə, artıq sən namaza çatmırsan. Və burada başqa rivayətdə gəlib İsmailin rivayətində ki, Peyğəmbər salsın deyib rükədir. Lakin bu görsənir ki, <clears throat> bu ləfslərdə ixtilaf ola bilsin hansı rağı səcdə deyib rükətə. Ola bilər hansı ravi səcdə deyib və ya necə xəttabi rahiməhullah buyurur, ə, məqsəd ə, e, yəni səcdəyə rükət deməkdir. Çünki bir rükət səcdəsiz kamil olmaz. Ona görə ravi səcdə deməkdə də yəni məqsəd olub rükət. Çünki aydın məsələdir. Allah ki, rükət səcdə işlədib ki, şey yox ki, səcdəsiz rükət, rükət sayılmaz. Ona görə. Və burada göstərir ki, rahiməhullah həm sübhün, həm də məğrib nazının axır vaxtıdır yəni əsr namazının axır vaxtı. Haçandır, yəni əgər gün batana yaxın, məğribi girənə yaxın, sən birinci rükətdə rüküyacan çatdın, məğrib azanı oldu, sən çatdın namaza. Birinci rükətdə. Aynındır və bu məsələ bütün namazlara aiddir. Namazlara vaxtına çatmaq üçün bir dənə rükudu, rükuda, məsələn, qiyamlısan qiyamda, rükuyacan çatdın və sonra o birisi namazın vaxtı girdi, namaza çatmışsan. Sonra burada rəhməhullah İbn Şəhdan o da Səlim ibn Əbdullahdan rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər salasən deyir ki, sizin qalmağınız, sizin qalmağınız, yəni vaxtınız keçmiş ümmətlərə nisbətən, keçmiş e, ümmətlərə nisbətən elə bir ki, əsrdə məğribəcəndir. Əsrdə məğribəcəndir. Çünki deyir, əhli kitaba tövlət verildi, Onlar Tövratla əməl etdilər. Tövratla əməl etdilər. Ta zöhrəcən. Elə bir küsübdən zöhrəcən o müddətdə. Sonra aciz oldular. Yəni, yoruldular. Onlara bir qiraat savab verildi. Və sonra deyil, əhli incilə incil verildi. Və incillə başladılar əməl etməyə. Əsrəcən, yəni zöhrdən əsrəcən. Və onlar da sonra, yəni yoruldular və onlara da qeyrat-qeyrat verildi. Hə. Qeyrat-qeyrat verildi və sonra Quran əhlinə verildi. Quran məğribəcən əməl etdilər. Onlara iki qeyrat verildi. İki qeyrat. Elə bir iki qat salat. Və vaxt əhli kitab dedilər ki, ey Rabbimiz bizə onlara iki qeyrat verdin, biz isə bir qeyrat, yəni qeyrat miqdardır savabda. Biz isə bir qeyrat və biz daha çox əməl etdik onlardan. Çünki sübhlə, zöhür, zöhürlə də əsir, baxanda vaxtlarına, əsirlə məğribə arasında az, yəni çoxdur. Əsirlə məğribin arası azdır o birislərdən. E, bu vaxt Allah subhanətə buyurdu ki, mən sizə zülm etdim bir şeydə, zülm etməmişim, mən sizə savazı vermişəm. Bu mənim fəzilətindir, istədiyimə verirəm. Və sonra burada rəhmətullah yenə Əbu Musa Əşəri rivayətini getirir. Orada da deyir ki, yahudilərin, yəni mənsanlərin, yəni müsəlmanla məsəli elə bir ki, bir kişidir, işçi götürüb. Bir iş görürlər. Danışıb ki, olanını axşamazam mənim iş görün, mükafatsız verəcəm, yəni qiymətisiz. Və birincilər eləyirlər, yəni əhli kitabdan, yahudlər, günün yarısınacan. Tam eləmirlər, dözmürlər axıracan eləmək. Deyirlər ki, yox, biz eləmirik daha, istəmirik pulu. Sonra gəlirlər axır, o kişi gedir başqalarını tutur, işçilər. Onlar da, deməli, əsrəcən eləyirlər, yəni söhbət gedir nəsanilərdən, əsr ellər sonra gözləmirlər axıracan, deyirlər əşi istəmirik. Və sonra gəlir, götürür, deyir, e, müsəlmanı götürür və məhrəbə zənliyi kişi elə bir evi o mükafatın hamısını verilir olaraq. O günün mükafatı. Və burada Rahimullah bu iki hədisi, iki hədisi gətirməkdir. Məqsəd odur ki, yenə əsrin, əsr vaxtının yəni, mühümliyini göstərir, gözəlliyi fəzilətdə daha çox var ki, bizim hətta ümmətin vaxtı əsrlə məğrib arası götürülür. Aydındır və mükafatı götürülür, görünəcək. Ona görə Rahimullah, yəni məqsədi bu idi gətirməkdə və sonra Rahimullah başqa məsələlər toxunur məğribin vaxtı, o da qalsın gələn dəstəmiz, Allah bilir.